Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια. σε πάρα καλά. Θα μιλήσω για του

Christian share. Σήμερα γίνεται δουλειά, είναι συναναψυχές του ότι λίγο ese not busy this I was συνεχίζει λοιπόν να μας λέει first two every two different Krishna Samarthi Christian Gracias. Ευχαριστώ πολύ. καμμου πειστεκανος δεν αποκτησε πρεπει να δεις τον κυριο που ειναι αυτος ο ουρανος ο οποιος ειναι για να δεις τον ουρανος να δεις τον ουρανος να δεις τον να δεις τον ουρανος να να να course, in the machine και παρότι δεν ξέρετε ότι τον Πράττονα της Πορεσίας και του 19ου Αυγεσταλών με το χαϊδευτικό Ξέρεις να ρε, θα καθμίζει η κατάσταση. Τι θα το να αντιμετώπισε, Μην ξεχνάς το προθέσεις, έλεγα, για τον πάνω τον άμμο, τον πάνω τον παμένο. See with his se me la porque se regresa we should έτσι που λες make it here. Gracias. which they don't μέσα Ξέρω ότι αν είναι από Ελλάδα δεν θα την περάσουμε κι αυτοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τι παρατηρήσει, για την υπομονή και την τιμή